بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Həmişə olduğu kimi qardaşlar, hamınıza Allahdan qorxmağı və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yolunu tutub getməyi nəsiyyət edirəm. Bugün yenə Yusuf aleyhissalamın hekayəsini davam edirik. 31-ci nəticə budur ki, İnsanlar adətən gözəl xilqəti olan adam gördükdə onu mələyə bənzədirlər. Mələklər həqiqətən də xilqətcə gözəl olurlar. Məsələn, Cəbrail eləyissalam. Quranda belə vəsf olunur. Bu Quranı ona çox qüvvətli və gözəl görünüşlü olan Cəbrail öyrətdi. Hətta insan qiyafətinə düşdükdə gözəl adamın qiyafətinə girirlər. Necə ki, Cəbrail əleyhissalam bəzən Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin yanına onun gözəl simalı sahabəsi Dihyə ibn Xalifə Əl-Kəlbi radiyallahu anhunun surətində gəlirmiş. Burada da bu hekayətdə də qadınlar Yusuf əleyhissalamın gözəlliyinə heyran qalır və onu mələyə bənzədirlər. Yusuf əleyhissalam həqiqətən də gözəl idi. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onu vəsf edərkən deyir ki, Yusufa gözəlliyin yarısı verilmişdir. 32-ci nəticə budur ki, Yusuf əleyhissalam zadəgan qadının fitnəsindən qurtula bilməyəcəyini anladıqda dua edib deyir: Ey Rəbbim, mənim üçün zindan bunların məni sövq etdikləri işi görməkdən daha xoşdur. Əgər bu qadınların hiləsini məndən uzaq etməsən, mən onlara meyl edər və cahillərdən olaram. Bu nə deməkdir, bilirsiniz, qardaşlar? Bu o deməkdir ki, insan xilqətcə zəif yaradılmışdır. Və əgər Allah adamı qorumasa, şeytan onu yoldan çıxara bilər. Peyğəmbəri belə yoldan çıxara bilərdi. O ki, qalsın o bir insanlar. 33-cüsü budur ki, Allah subhanahu teala ixlaslı qullarının dualarını qəbul edir. Bu surədə Uca Allah buyurur, Rəbbi onun duasını qəbul etdi və onların hiləsini ondan uzaq etdi. Həqiqətən o eşidəndir, biləndir. 34-cüsü budur ki, Yusuf aleyhissalam zindana salındığı zaman onunla birlikdə iki gənci də zindana atırlar. Onlardan biri deyir, mən yuxuda gördüm ki, üzümdən şərab sıxıram. Digəri də belə deyir, mən gördüm ki, başımın üstündə çörək aparıram. Quşlar da ondan dimdikləyib yeyir. Sonra Yusuf Aleyhisselama yaxınlaşır və soruşurlar. Bunun yozumunu bizə bildir. Həqiqətən biz səni yaxşı adam hesab edirik. Bundan aydın olur ki, əməli salih insanlar üzlərindən tanınırlar. Yoxsa bu iki nəfər o boyda zindanda niyə məhz Yusuf Aleyhisselama yaxınlaşırdılar? Haradan bilirdilər ki, o onlara xeyir söz söyləyə bilər? Məyər onlar Yusuf Aleyhisselamın yuxu yozan olduğunu bilirdilər? Əlbəttə ki, yox. Bəs niyə məhz ona yaxınlaşdılar və həqiqətən biz səni yaxşı adam hesab edirik, dedilər. Demək, əməli salih insanlar simalarından tanınırlar. Onların üzündən xeyirxahlıq yağar. Bir zaman Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm öz sahabələrinə sizə ən xeyirliniz barədə xəbər verinmi? deyə buyurmuş. Sahabələr bəli deyə cavab verdikdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm demişdir. O kəslər ki, onları görəndə Allah yada düşər. 35-ci nəticə Diqqət edin, ayədə deyilir ki, Yusuf aleyhissalam onlara sizə veriləcək yemək gəlməmişdən əvvəl mən bunun yozumunu sizə bildirərəm. Bu, Rəbbimin mənə öyrətdiklərindəndir, deyir. Özünüz bir düşünün. Yeməyin gəlməsinin, o iki nəfərin yuxusunun yozumuna nə aidiyyəti var idi? Yusuf aleyhissalam belə edir ki, onun deyəcəyi sözə inansınlar. Bundan belə nəticə çıxır ki, insanları dinə dəvət edən şəxs ilk əvvəl etibar qazanmalıdır. Yemək barədə xəbər verir, yemək də gəlib çıxır. Baxırlar ki, dediyi düz çıxdı. Bundan sonra deyəcəyinə də inanacaqlar. Necə ki, Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm 40 il etibar qazanmışdı. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə peyğəmbərlik verilməmişdən qabaq Məkkəlilər onu nə adlandırırlar? Əmin. Etibarlı şəxs. Onların bir çoxları əmanətlərini öz yaxınlarına deyil, məhz ona etibar edirdilər. Qaradaşı qaldırıb Kəbənin küncünə qoymağı ona etibar etdilər. Və s. Nəhayət ona peyğəmbərlik verildi və o insanları ilk əvvəl tovhidə dəvət etdi. Yusuf Aleyhisselamın hekayəsində də həmsinin. Biz görürük ki, Allahın Peyğəmbəri Aleyhisselatü Vesselam o iki nəfərə yuxularının yozumunu deməmişdən əvvəl onları tovhidə dəvət edir. Bu da bu hekayədən çıxan növbəti nəticədir. 36-cı nəticə. Hər bir dəvətçi insanları ilk əvvəl tovhidə dəvət etməlidir. Yusuf Aleyhisselam da onları tovhidə dəvət edib deyir. Mən Allaha iman gətirməyən, özləri də axirəti inkar edən adamların dinindən uzaqlaşmışam. Mən atalarım İbrahim, İshak və Yaqubun dininə tabi oldum. Hər hansı bir şeyi Allaha şərik qoşmaq bizə yaraşmaz. Bu, Allahın bizə və bütün insanlara olan lütfüdür. Lakin insanların çoxu şükür etmir. Ey mənim zindan yoldaşlarım! Ayrı-ayrı tanrılar yaxşıdır, yoxsa tək olan, hər şeyə qalib gələn Allah. Ondan başqa ibadət etdikləriniz sizin və atalarınızın adlandırdığınız adlardan başqa bir şey deyildir. Allah onlara dair heç bir dəlil nazil etməmişdir. Hökm yalnız Allahındır. O əmr etmişdir ki, yalnız ona ibadət edəsiniz. Doğru din budur. Lakin insanların çoxu bunu bilmir. Həmsinin qardaşlar, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm də Muaz ibn Cəbəl radiyallahu anhını Yəmənə göndərərkən ona belə buyurmuşdur. Onları Allahdan başqa haqq məbudun olmadığını və mənim Allahın rəsulu olduğumu qəbul etməyə dəvət et. Diqqət edirsinizmi? İlk əvvəl tovhidə dəvət etmək lazımdır. Əgər bunu qəbul etsələr, onlara bildir ki, Allah onlara hər gün beş vaxt namaz qılmağı vacib buyurmuşdur. Bunu da qəbul etsələr, onlara bildir ki, Allah onlara mallarından zəkat verməyi, dövlətlilərindən götürülüb kasıblara verməyi vacib buyurmuşdur. Yusuf aleyhissalam o iki kişiyə Allahın ibadətə layiq olan tək məbud olduğunu başa saldıqdan sonra onların yuxularını yozub deyir. Ey mənim zindan yoldaşlarım! Sizdən biriniz öz ağasına şərab süzəcək, digəriniz isə sarımxa çəkiləcək və quşlar onun başından dimdikləyib yeyəcəklər. 37-ci nəticə budur ki, yuxu yozmaq fitva vermək sayılır. Belə ki, Yusuf aleyhissalam onların yuxusunu yozduqdan sonra deyir, haqqında fitva soruşduğunuz işə qabaqcadan qərar verilmişdir. Bu da o deməkdir ki, Yuxu yozma haqqında bilgisi olmayan adam ondan danışmamalı, bilmədiyi bir şey haqqında fitva verməməlidir. 38-ci nəticə budur ki, bu işdə uğur qazanmaq üçün səbəblərdən tutmaq lazımdır. Necə ki, Yusuf Aleyhisselam zindandan qurtulacaq zindan yoldaşına ağanın yanında məni yada sal deyir. Allaha təvəkkül etməyi öz yerində. Lakin səbəbdən də tutur ki, padişaha xəbər versin, padişah onu zindandan çıxarsın. Lakin şeytan ona Yusuf Aleyhisselamı ağasının yanında yada salmağı unutturur. Və o zindanda bir neçə ildə qalır. Nəhayət padişah yuxuda 7 araq inəyin 7 kök inəyi yediyini, həmçinin 7 yaşıl sümbül və bir o qədər də qurusunu görür. Və təbəələrindən bu yuxunu yozmağı tələb edir. Lakin onlar padişahın bu yuxusunu yoza bilmir. Və bunlar qarma-qarışıq yuxulardır deyirlər. Bu niməti, bu bacarığı Allah subhanətə alə ancaq Yusuf aleyhissalama vermişdi. O yuxunu da kafirin yuxusuna gətirən məhz Allahdır ki, onun vasitəsi ilə Yusuf Aleyhisselamın şərəfini ucalsın və onu zindandan qurtarsın. Onda Yusuf Aleyhisselamın zindan yoldaşı Yusufun ona dediyini xatırlayır. Mən sizə onun yozumunu bildirərəm, deyir. Bircə məni Yusufun yanına göndərin. Sonra o zindana gəlib, görün, Peyğəmbərə aleyhissalatü vəssalama nə deyir? Ey Yusuf! Ey düz danışan kişi! Yeddi arıq inəyin, yeddi kök inəyi yediyi, həmçini yeddi yaşıl sümbül və bir o qədər də quru sümbüllər barədə bizə xəbər ver. Yusuf Aleyhisselam da bu yuxunu yozub, deyir, yeddi il bacardığınız qədər əkin, bitliyinizi isə yeyəcəyiniz az bir miqdar istisna olmaqla sümbüldə saxlayın. Sonra bunun ardınca toxumluq saxlayacağınız az bir miqdar istisna olmaqla əvvəlcədən həmin illər üçün tədarik gördüyünüzü yeyəcək, 7 ağır il, quraqlıq illəri gələcək. Bunun ardınca da elə bir il gələcək ki, onda insanlara bol yağış veriləcək. Və onlar çoxlu meyvə şirəsi sıxacaqlar. Bu ayələrdən çıxan nəticələr isə bunlardır. 39-cu nəticə doğru olan yuxunu kafir adam da görə bilər. Necə ki, Misirin patşahı görür. Və 40-cı nəticə Yusuf Aleyhisselamın səmimiyyətinə aiddir. Belə ki, adam zindana gəlib patşahın yuxusu barədə ondan soruşduqda, Yusuf Aleyhisselam təmənnasız bu yuxunun yozumunu ona bildirir. Demir ki, məni zindandan azad edin, sonra sizə bu yuxunun yozumunu bildirərəm. Xeyr, Allahın ona öyrətdiyini başqalarına Allah xatirinə öyrədir. Bu möhtəşəm hekayədən çıxan qalan nəticələr barədə inşallah növbəti dərsimizdə danışacaq. Subhanakallahumma və bihamdik, əşhədu an la ilaha illə ənt, əstəğfiruka və atubu ileyk.